Lucos cae leon. Lucos pote aras aprobaton ec poemnes, e den eis coiteen. Leon de autoe sunante esas, a feile to probaton. Hode porrocen stathéis eipen, adicos a feilu to emon. Hode leon gelasas efe, soigar dicaios HUPOFILU filu edothe, hoti harpagas kai pleonectas leistas en tiniptaismati keimenus kai alleelus menphomenus ho mythos elenchei